tauba, pokajanje. Teuba, pokajanje je prva faza kroz koju prolaze svi oni koji žele da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala kao i oni koji nastoje poboljšati svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah na mnogim mjestima u svojoj knjizi podstiče na taubu, pa kaže Ovi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje kao onoga koji puno oprašta pokajnicima. On tvrdi, ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravom putu istraje. Allah se više raduje pokajanju roba svoga, nego čovjek koji je imao jahalicu negdje u pustinji pa mu pobjegla, a na njoj mu hrana i piće. I tako izgubljene nade u njen povratak dođe do nekog drveta i prilegne u njegovom hladu razočaran. I dok je u takvoj situaciji, iznenada pred sobom ugleda svoju jahalicu, uzima za njene uzde i od velike radosti izgovara riječi O moj Bože, ti si moj rob, a ja tvoj gospodar, pogriješivši od neizmjerne radosti. Imam Ibn Qayyim, Allah mu se smilovao, je opširno objasnio razlog Allahove subhanahu wa ta'ala radosti i značenja te radosti. Ukratko sve se svodi na to da je Allah uzvišeni opisan kao darežljiv, milostiv i dobročinitelj. Griješni rob je izložen Allahovoj subhanahu wa ta'ala srđbi i kazni i on uzrokuje da Allahova srđba dođe na mjesto zadovoljstva, a kazna na mjesto plemenitosti i dobročinstva. On svojim griješenjem izaziva dijela koja Allahu subhanahu wa ta'ala nisu draga, pa kada se pokaje svome gospodaru, on se raduje zbog povratka dobročinstva i plemenitosti koju će pokazati svome robu. Isto tako od Ibn Kajima, Allah mu se smilovao, navodi se hikaja koja govori o odnosu pokajnika prema Allahu, pa kaže Pričali su neki pobožnjaci da su vidjeli kako se u nekom sokaku otvorila vrata na koje je izašao dječak koji traži pomoć i plači, a njegova majka ga tjera sve dok nije izašao napolje. Nakon što je izašao napolje, ona je ušla unutra i zatvorila vrata pred njim. Dječak se odmakao nedaleko, razmislio i shvatio da nema drugog prenoćišta do u kući iz koje je istjeran, niti ikog da ga prihvati do njegove majke. Vratio se nazad, skrhan i tužan. Vidjevši da su vrata zatvorena, prislonio je glavu uz njih, stavivši lica na prag i tako zaspao. Majka je izašla i kada ga je vidjela, nije se mogla suzdržati, već se bacila na njega i počela ga ljubiti i plakati, rekavši, o moje dijete, kuda ideš od mene? Ko će ti drugi prenoćište dati do ja? Zar ti nisam rekla da mi ne proturiječiš, da tvoje griješenje ne pređe granicu i da ne izađe iz kruga mojih mogućnosti, pa da ti ne mognem oprostiti, uprkos tome što te sažaljavam i što ti želim dobro. Zatim ga je uzela i uvela u kuću. Sad zastane na riječima majke i da tvoje griješenje ne prijeđe granicu i da ne izađe iz kruga mojih mogućnosti, pa da ti ne mognem oprostiti to usporedi sa riječima gospodara kada kaže Allah je milostiviji prema svojim robovima od majke prema svome djetetu. Allah subhanahu wa ta'ala voli pokajnika jer je rekao Allah uistinu voli one koji se puno kaju. Allahu poslanik sallallahu alaihi je rekao Allah ispruži svoju ruku noću da bi se pokajao onaj koji je griješio danju i ispruži ruku danju da bi se pokajao onaj koji je griješio noću i tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. Pravo i iskreno pokajanje ima znakove od kojih su da pokajnik bude nakon pokajanja bolji nego što je bio prije, da osjeća strah od kazne sve do smrti, sve dok ne čuje meleke koji mu govori ne boj se i ne žalosti se, radujte se džennetu koji vam je obećan. Tada strah prestaje da što više plači, bude skrušen i ponižen pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da se zemlja griješniku stjesni i suzi, te da u svojoj duši osjeti tjeskobu sve dok se ne pokaje. Ovo potvrđuje Allahova subhanahu wa ta'ala riječi o trojici koji su izostali iz bitke na Tebuku, pa im je Allah jedini oprostio. Kaže Allah uzvišeni u suri Et-Taube 118. ajet u prijevodu značenja. A i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim, kada su vidjeli da nema utočišta od Allaha, nego samo u njega. On je poslije i njima oprostio, da bi se i u buduće kajali, jer Allah uistinu prima pokajanje i milostivje. Napuštanje lošeg društva. Onaj ko tvrdi da se iskreno pokajao, a i dalje se druži s lošim društvom, ne odvaja se od njega. Može biti jedan od dvojici. Lažov u svojim tvrdnjama ili da njegove strasti dominiraju njime i da ga vuku u loše društvo. Inače, napuštanje lošeg društva je osnova pretpostavke i nužnost u pokajanju. Allahu moj, učini nas od onih koji se puno kaju. Amin.